Svjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha Đalla Đelaluhu i da je Muhammed alaihi salatu wa salam posljednji Allahov poslanik poslan sa istinom. uzvišeni plemenke i kazao svoje plemenke od tizu, vjerice, bojte sa lajstinskom bogobojaznošću i ne uvijete nikako drugačije osim kao muslimani. A zatim, draga braća, kada je doktor večera sa kobom, da govorit ćemo o jednom Allahom se bariti na tela imenu koji ima veliko značenje, a u stvari večera će naše predavanje nastavak predavanja odnosno e, ima slično značenje koje smo prošli put navodili, a to je en nasir i en nasir. Da je ova džela dželala u istinski pomagač pravi i istinih vjernika. Znači razgovaramo o drugom imenu, a to je El Valid. Možemo prelasti, evo kako možemo kaže, pobjednik. Ovo Allahu se bare to je ime, se spominje poznatim rivajetima. Kad kažemo poznatim rivajetom, mislimo na tri poznate rivajeta, mada znači postoje mnogi oni učenjaci koji su pokušali sakupiti po brate Allahova tabare koje tala imena, i sve to i čtihad od strane nije. Ko pogodi, pogodi od strane Allaha tabare koje tala ima veliku, ima veliku nagu tome. Onaj koji smatra da je Allah te barek ve ime, da la jedno od Allaha subhanahu wa ta'ala veličanstveni i lijepih imena je poznati alim velikan umeta ibn Hajar al-Qalani. Zatim imam Kurtovi, Rahmetullahi ibn Vazir i naše koji nas je ulašao akidu Medini, koji je napisao jednu knjigu, znači Osma, Allahu ala lijepa ime, Asmaul Husna, Asmaul Lajim Husna, Abdul Aziz, odnosno Abdul Rezak, Shri Abdul Rezak, on navodi i ubraja ovo među Allaha te barek ve tala i mene. Da je El Galib jedno od Allaha i Subhanahu Da je lijepih i lijepih imena. I vidimo znači da iz značenja, kako smo kazali pobjednik, e, možemo nastaviti temu koju smo otpočeli prošli put. A prošli put smo znači otpočeli temu da Allah Đelešanu je taj koji pruža pomoć vjernicima. Da je na strani vjernika i da je naš i gospodar i zaštitnik, jedini i da drugog zaštitnika niti pomagača osim Allaha te barek i vatara nemamo. Kazali smo da je jako važno danas u ovoj situaciji u vremenu kojem živimo danas i umet općenito je jako bitno da znaju značenja Allahovi lijepih imena kako bi znala djeta da kako bi znala kom je se ili na koga se osnovati gdje trebamo se usjeriti, gdje trebamo tražiti pomoć i ko će nam u istinu pomoći i ko je taj koji je u stanju pružiti pomoć. Danas muslimani kucaju na razna vrata, ali pomoći nema. Zapostavljaju i preskaču glavna vrata, a to su vrata uzvišena se Laha Tebara Kevatala, njegove veličine. A onaj koji ispozna Laha Subhanahu wa Ta'ala, kroz njegova lijepa imena i svakša značenja, u istinu je spoznao nešto veličanstveno. A to je njegov gospodar koji ga je stvorio. Zaliku mu glavu, rabbukum. To je vaš u gospodar, ljubog gospodara vi, nemate osim, osim njega. U arapskom jeziku imamo glagol vala da jazribu, što znači pobjediti. I vidimo znači, iz jezika, u značenju jeziku da ima značenje pobjede i onaj koji tuža pomio pomoć i po, pobjedu, koji daje pobjedu to je galebe. Imamo galebe, izraz koji ukazuje, koji ukazuje znači na samu, samu pobjedu. Ovo Allahu wa tabarak wa ta'ala da učenstvo ime u Kur'anu se spominje nekoliko mjesta. Spominje se samo na jednom mjestu. Da li neko zna? U suri Jusuf Allah Dirašanom kaže kada su potkajali oko Jusufa alaih salatu wa Allah subhanahu wa ta'ala kaže Wallahu galibun ala emri. I ovo mu fesiri ima više komentara, više značenja. Ali nama znači bitno sada da prevod, prevedemo kur'anski ajet, ono su značenje Wallahu galibun ala emri. Allah je u istinu pobjednik ala emrihi na svojom stvari. predati iz razloga što ćemo posle pojasniti, što ćemo pojasniti kazali što znači ima glavi kada se dosi Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Walakin ekstara nasi la ja'lamun. Ali većina ljudi to ne zna, niti pozna. Imam Tadari smaka da ovdje ala emrihi ha da se vraćala Jusufa. Da Allah taj koji će pružiti pomoć ojačati snaški Jusuf, ali i salatu veselam, da će da izvesti njegove tiške situacije, u sve ono što je on zapao, Jusuf, Jusuf, ali, ali i salatu veselam. Međutim, ako kažemo وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ da Allah je rašanom taj koji je pobjedin za svojom stvari da ne može znači, umać niti pobjeći Allah subhanahu wa ta'ala bilo što na zamanjskog kuhu niti na besma niti, niti na zemlji tako da vidimo da se spominje samo na jednom mjestu na jednom mjestu u Kur'anu Al Halimi, Rahmetullah Ali, govori o značenju te Tebali Kvetala imena El Galibi. Jako je bitno znači da, da shvatimo značenje iz onoga kako su pokušali učijati ukazati i pojasniti, kako bi danas znači, što više ovih korisnih e, plodova koji proizilazi iz Allahu Tebali Kvetala imena, mi znači, od imana i tragova imana preuzeli odnosno da se to manifestuje našem svakodajnom svakodajnom životu kaže Rahmetullah Ali, El Galib je onaj koji čini ono što on hoće. Zatim kaže, će odredbe emrovi, svaka njegova narodna, sve ono što on te barek ili tada odluči, sve što je odredio, mora da se desi. Kaže, da spijevaju do njegovih robova. Znači svaka stvar koju on kada odredi, Allah te barek ili mora da se desi. Mora da dospije do roba. Ne možeš umaći ne možeš utaći. Ne možeš spriječiti Allahu te barek wa ta'ala odred, jer je on galib. Zatim kaže nakon toga, vidjelo se to njima ili ne. Kada sa Bibi al-Qadawa al-Qadar, ima je mnoštvo fakti, oni koji se zavljaju, oni koji odbacuju, oni koji negiraju, oni koji pretjeruju, znači mnogo, mnogo sekti ima mnogo e, pogrešnog i lošeg smatranja po pitanju kad rad Allahove odrede. Međutim, ovdje ukazuje, vidjelo sam to nama ili ne. Danas kada te, teškoća i nedoća problemi snađu, čovjek da se oduševi tim stvarima, znači kada čuje, kada vidi, kada ga zadesi. Neka znači je nešto lijepo, što se desi, to ne suživamo. Ali ono što je od loših stvari, koje nam se dešavaju, u tome čovjek nekada ne uživa. Mada vjernik mora biti zadovoljan i sa jednom i sa drugom. Znači i sa dobrom i sa zlom od koje dolaze do Laha Tebare koje tada u smislu njegove odredbe. Tako da mi, nikad se ko pita, da li si zadovoljan, da li to želiš ili ne želiš, Allah te barek vatala odlučuje. On daje, spušta svoje emrove, svoje naredbe koje moraju da pogode, da pogode stvorenje, a kada ga pogode, neka će biti dobro, neka će biti loše, u tome je znači nema, nemamo mi neke volje da odlučimo, da li ili ne, to da prihvatimo. Zatim kaže nakon toga, ovo veličanstveno Allahova Tebare Kvetala ime upućuje na dvije savršene osobine, a to je osobina moći i hikmeta, mudrosti. Što znači da ova Đelo Đelaluhu kada odredi nešto i kada se to spusti na roba, da li rob bio zadovoljan s tim ili ne, da li mu se svidjelo ili ne, Allah je rešavan to či, znači ovu kazi njegovu izuzetnu moć, apsolutnu moć, da on može, da ono što odluči uči da sprovede, razumijete? A s druge strane na njegovu mudrost, jer nekada ta odli da pogađa njegove istine i vjernike. On je koji on voli tabareke na kala, on voli vjernike ali u tome, znači, iz ovog proizilazi njegova mudrost. Da on što je to učinio, postoje velika mudrost. Ne sad da ti kažeš, e Bože, zašto si mene odabrao toliki stvorenja da spustiš ovu, ne daš ovaj belaj na mene, u moj porod i sl. Razumijete? Nego za svega ovoga postoje jedna velika mudrost. Nekada i mi možemo dokući, nekada ne. Učinjaci pokušali da, o, o, pojase nekad neku mudrost Allah te barek na talom smislu odrazbe, a to ćemo govoriti kada budemo vodom Allah te barek na talom imenima Al-Hakim, Al-Hakim. Al-Hakim, da tri da čovjeku na Allah te barek na talom imena. E, znači, u svemu tome postoji pokazate Allahu te barek na talom isključivu moć i s druge strane njegovu e, apsolutnu mudrost u svim stvarima. Allah je Đelešanu kaže u Kur'anu sura Anbiya 23. majto La yus'alu amma yata'ala Wa hum yus'alun On se ne pita zašto nešto čini. Ali u ovom ustalovan, a svi oni će biti pitan. Allah, tvoj gospodar je moj, gospodar svega, ima apsolutno pravo da radi što on hoće. Zato kaže Imam Halimi da je označenje da on radi što on hoće. I da sve njegove narode, svi njegovi emrovi se spuštaju, pokazuju stvorenja, onako kako on hoće. Sudjela se to njima ili ne. I da to iz toga svega proizvaze dvije vlade tabare koje treba savršene osobine. Osobina moći i osobina mudrosti. Osobina moći i osobina mudrosti. I to je jako, znači, bitno, jako bitno da se zna. Zatim kaže Allah te barek ta'ala ne mogu pobijediti. Znači, Allah je rešanu, ne može se pobijeti, ne može se boriti kroz Allah je bare kratala to što je mnogi čini kroz istoriju što su izazivali i tražili da Allah je bare kratala spusti kaznu. Ako je on uzisno, ako postane se pokaže, jel, mi ćemo se boriti slično. Znači, niko nije u stanju, a iz Allaho je tabare kratala, iz Allaho subhanahu wa ta'ala određenja, odnosno iz njegovog emra i odredbe, on daje pruža ljudima priliku, da požurije sa kažnjavanjem, tako da nekada ako izostane kazna, u datom trenutku kada se nasilnik i ogolnik uzvoli toliko, da traži, ako postoji gospoda neka me ubije, znači uništi sad u ovom trenutku, nije pokazate da Allah subhanahu wa ta'ala ne postoji. Nego Allah subhanahu wa ta'ala opet Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Halim i svih ti osobina koje proizvazi iz tih dvije prelijepih daje i tako silniku, ohorniku, ponovno šansu da se vrati i povrati takvog strašnog velikog govora. Niti sam te bare tuatana može slagati i prevariti. To su završna riječ Halimija. Znači, niti se možeš boriti protiv njega, jer je on galib, niti ga možeš prevariti jer on te bare tuatana apsolutno kontroliše situaciju. Dominira svim situacijama. On se panova tana sve dobro poznaje i ovim imenima izbačila smo govorili prije. Zatim Ibn Kasi Rahmetullah Ali kaže <laughs> Wallahu valibu nala emri da on radi što on subhanahu wa ta'ala hoće. Znači sada, kada bi kazali Wallahu valibu nala emri walakin ekstore nasi la ja'lemun Allah je pobjednik kako su preli na početku na svojom stvari ovdje bi kazali Allah radi ono što on hoće. Toliko je moćan, toliko je snažan, toliko je jak da kontroliše svim situacijama i da on može izvijekati, a pa iako je situacija u datom trenutku znači izgleda na jedan način, u jednom djeliću sekunde Allah subhanahu wa ta'ala može izvijekati promijeniti. I o tome smo govorili, znači na vodu mnogo, mnogo primjera tog naših sada našeg predavanja. Imam sladi, rahmetullah ali, u svom tefsiru kaže, Wallahu valikun ala emri, To je, kaže, njegove odredbe niko ne može spriječiti. Niko se ne može tome suprostaviti. Niti njega neko može pobijediti. Znači, lano se bare kao sada imena El Galib, da sve njegove odredbe, naredbe, sve što se dešava, sve što uh, Allah se bare kao sada hoće, niko ne može se suprostaviti tome, niko ne može to spriječiti. Niti neko može Allah te bare kao sada pobijediti. Allah je apsolutni pobjednik u svakoj situaciji. I zaista kada čovjek spozna Allah subhanahu wa ta'ala u ovakvim velikim značenjima, na koga će se sada osnovati? Da li ćeš tražiti izlaz u svoje teške situacije, iz krize u kojoj se zapao postvorenja koja su nejaka, koja su sva zavisa od Allaha tabara i kvetala. Svi mi ovisimo Allah subhanahu wa ta'ala, a oni el-hani, novi su svi, svi stvarili. Naravno ćemo mi istini vjernici poslati znači Allah te bareke, te bareke ve ta'ala. Posebno znači na, značenja, nasir, nasir i druga imena koja smo, koja smo znači navodili, spomnio prije, prije ovim predavanjima. Prvi plot koji proizilazi iz pozdaje Allahov te barek ve imena El Galib, jeste da čovjek zna i čvrsto vjeruje da je uzvišeni Allah te bareke ve ta'ala apsolutni pobjednik onaj koji dominira svim situacijama. Znači, nema situacije, nema jednog detalja koji se može desiti. A da Allah djela džavalohu nije iznad toga. Al qahir, al qahar. Svi, tri mena su rada, šest mena su rada, sve nisu rada. Al qahir, al kahar. Pokorite svega. Stilja ili nahi. Allah djela džavalohu može doći može tu usjeti, može te uništi, može te da život, da, da oduzme život. Jer on malik ul mulk, el malik, el malik. Apsolutni vladar. Sve u posljednje njega te barek i Radi u svojoj vlasti ono što on te barek i vatala hoće. Niko se ne pita, niti Allah te barek i vatala nekoga pita da li želiš, da li hoćeš, šta misliš, kada bi htjeli, da li može ovako, da li može ovako. Allah subhanahu wa ta'ala određuje što on, što on isključio subhanahu, subhanahu wa ta'ala hoće. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, Ela nekul halku wal emr. Zaista njemu pripada i stvaranje, i uređivanje, i upravljanje. On subhanahu wa ta'ala, el halik, stvoritelj svega, njemu pripada to stvaranje. On je stvoritelj svega. I on upravlja svim. Zvali se stvorenja koje danas postoje, koja su postoje, koja će doći, svim tim stvarima Allah će da što je upravlja. I ne samo to, on je stvorite iz svega toga. To je čanstvenost koju niti, zato se Allah tabare koja tamo ne može niti zamisliti, niti pojmiti. Jel? Niti zamisliti, niti, niti pojmiti. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala, tabare ka Allahu rabbul alamin. I neka je slavljen i uzvišen gospodar svih svjetova koji gospodar svih svjetova, koji je stvorio sve i svim tim upravlja. Takvom treba naričati, takvom treba slaviti i na takvom se treba osmijenjati u svim, u svim našim situacijama. Zatim imamo jednu dovu koja se pripustuje, znači kao hadis za je merfu, da je buderda, učio tu dovu, ali isto tako i predaje da je, da su to riječi poslanika sallallahu alihi wa sallam znači u dovi to je stoji Allahumma leke Allahumma leke al mulku kullu wa leke al hamdu kullu wa ilike jerđi al amru kullu gospodaru tebi pripada apsolutna apsolutna vlast sva vlast tebi pripada sva, sva zahvala tebi pripada i ti svim stvarima upravljaš svim stvarima upravljaš pogledajte te ponizosti kada izgoviš ove riječi priznaješ i potvrđuješ da Allah je rešan apsolutni vlasnik svih stvari, stvorite iz svega. Da njemu iskazuje zahvalnost i pohvaljuješ ga nakon kako njemu te bare kvetana dolikuje. I zatim potvrđuješ da on subhanu wa ta'ala svim stvorenim upravlja. I zatim nakon toga tražiš od Allah te bare kvetana en seluke min el hajri kulli. I molim te za svako dobro. Na'udu bike min el šerri kulli. I utječem ti se od svake od svake vrste zla. Pogledajte, nakon pohvale i zahvale Allah Tebare Kveta'ala, tražiš od njega da ti podari svako dobro i da, da te sačuva od svakog, od svakog zla. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Al-Mujadala u 21. ajetu كتب الله لأغلبن أنا ورسولي إن الله قوي عزيز سبحان الله zašto su nam bitni završetovi ajeta. Ketebe Allahu la agli benne ene va Allah je zapisao, Allah je odredio. Da ću, da ću pobjediti ja, Allah je zašto za sada govori, i moji poslanici. La agli benne ene va I onda ukazuje na svoj svojstva da je on zaista moćan. I kada su učiniti? Inna Allahe, u istinu Allah je zašto kakav? Kavijun aziz snažni i moćni. Snažni i moćni. Allah Đelešana je takav, opisao se takvim veličanstvenim imenima i savršenim značenjima, da on posjeduje istinu i snagu i moć, da će on biti apsolutni i pobjedni, valib na svakom, na svakom situaciju, na svakom odrezbom. Zatim sljedeći slovo koji proizilazi iz Allahu se barek ve tala imena El Galib, koga Allah džel na pomogne i osnaži, takav će pobijediti. Na li što si ti snažan, što si jak, misliš da si fizički, znači, izvrtno građen, ili imaš vojsku, imaš policiju, imaš državu, imaš saveznike, ne, u istinu je moćan i snažan, samo onaj koga Allah te bare kada tala osnaži je jača. I to je ono što proizlazi u Allah te bare kada tala imena Ergalib svi smo mi duafa. Šta su duafa? Slabašni. Niko nas nije jak. A Allah je kawi. I to smo govorili, to smo prešeli, Allah se barak wa ta'la imena al kawi. Allah je snažan i on je moćan i on je jak. Ali on osnaži svoju vojsku i određene ljude da budu jaki. Da budu jaki. Vjernici, oni mogu biti snažni, oni mogu biti jaki. Kada, i to ću vidjeti iz našeg predavanja. Allah Đerašanu kaže u suri Al Imran u 160. ajetu In jansurukum Allahu fela gali da lekom. Ako vas Allah pomogne, niko vas ne može pobijeti. Ako vas Allah pomogne. A šta ako vas Allah pomogne? Znači, ako nas Allah osnaži, ako nas Allah pomogne, ako nas Allah ojača, nema toga ko može pobijeti u skupinu. Zatim kaže Allah Đelešanu, وَاِنْ يَحْزُرُكُمْ فَمَنْ زَلَّذِ يَحْزُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ Ali ako Allah Đelešanu izostavi svoju pomoć i ne osnaži vas, ne ojača vas, ko će vas pomoći mimo njega? Znači, nema pomoći. Ne može pomoć doći. Ako Allah izostavi svoju pomoć, ako Allah te ne ojača, ne osnaži, niko te ne može pomoći. Što znači da je pogrešan ah, da tražiš pomoć nekom drugom, nikad je niješ dobiti. A pomoć od koga trebaš tražiti, Allah se bare kada tamo. Ako te ona jača, pobjednik si. Ako on im dostavi svoju pomoć, izgubit ćeš. Znači u svakom, uh, u, u svakoj ovoj stvari postoje poruke od strane Allah te bare kada tamo. Da čovjek promisli i da razmi s ovim koranskim najetima zaista ako hoćeš da budeš jak i snažan i moćan, a zaista izzat i ponos u vjeri, ako je ostavi svoj iman svoju vjeru, Allah će te pomoći i niko te neće moći pobijediti. Ali ako ti izostaviš, vidjet ću što skazujem, nego to ime je Ibn Qajim Rahmetullahi na kraju, e, zapostaviš iman i brigu o imanu, Allah će dešan će te poniziti. Poniziti će te, zato što sam se u svoju vjeru. Ako dakle, se Allah ponizi, niko tu gleda neće više vratiti. Osim on subhanahu wa ta'ala. Pa kaže, Hvala Allahi, fal je te vatkaru. Fal je te vatkaru muhlinim. Hvala Allah, zato nakon svega toga, kada vidite da je Allah taj koga pomogne, nikoga neće pobijeti, kome izostaje pomoć, nema toga ko će ga osnažiti, ojačati, zato se na Allaha oslanjajte, ako ste vjeriti in kuntum mu'minin. Ako svi smo pravi vjernici, da Allah se oslanja. Razumijete? To znači da vjernik istinski oslanja na Allaha te bareke ve taala onaj koji sloba šugimana, hakičnog imana, on se neće u potpuno se smati na Allah. Zato će izostati Allahova pomoć. Allahova pomoć prema takvoj osobi, odnosno prema takvom vjerniku. Imam Kurtobi Rahmetullah Ali kaže nakon svega toga, obavezno je na svakom šarijaskom obrazniku, znači svakom punetom muslimanu, da se isključivo osvanja na Allaha tabareke, tabareke wa ta'ala, znajući da je on subhanahu wa ta'ala apsolutni pobjednik. Znači iz tog e, što to znanje posjediš, iz njega da se moraš od njega osvanjati. Na Allaha tabareke wa ta'ala. Jer je on taj koji daje pobjedu. Jer je taj koji dominira svim situacijama. Zatim kaže nakon toga, onaj ko se bude osvijel na Allaha te bare tebe ta'ala, taj pobjednik, makar se svi ljudi ujedinili protiv njega. Znači, ko se is, iskreno osvijel na Allaha te bare tebe ta'ala, takav će pobijeti, takav će imati pobjedu, makar se svi ljudi okomili, ujedinili sa svih strana protiv njega. On će biti pobjednik jer je Allah na njegovoj, na njegovoj strani. Jer kaže uzvišen je kazao, كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عظيم Allah Đema Đelalu je zapisao, propisao, odredio da će on pobijeti njegovi poslanici. Jer on, Tabare Kvetala, jaki i snažni. Jaki i snažni. Zato nakon toga on kaže, pa onaj ko se osloni na nekoga, mimo Allah te bareke, te bareke ve ta'ala, takav je gubitnik. I ne samo da je gubitnik, kad takav se sapliče između šeitana i spačke. Stalo se ne udara šeitana i spačke i padaš. Na svakoj uspješnji padaš, padaš. Nema niko ko će te pomoći. Jer uzvić je taj koji pomaže tuža pomoć. A ako se ne osnoviš od takvog gospodara, na koga se ti ne osnoviš u biti? Nećeš uspjeti. Ali ako se prepustiš Allahu subhanahu wa ta'ala, vjerujući, sa čvrstim jekinom i ubjeđenjem Allah te bare kvetar, Allah će to snažiti. Allah će te pomoći. Pa smo kazali prošli put da Allah vam pomoć, da ugledaš se sama ti da pobjedu, da budeš gazija, da nosiš barijak, evo, pobjedili smo. Reka ćeš ti i preseliti na tom putu. Allah će tu dvjeti dušu na tom putu, ali ti si pobjednik, jer si uspio da prestaniš na istinu. Razumijem? Ti si uspio. Iako u očima drugi smatruje mi zašto se je borio. Šta je isto? Razumijem, danas pogledajte po svijetu što se dešava. Pa kad neko neđe predstavi kažu svako se riječ koristi. Neću me ni spominjati. E, Kudi im ću takve osobe? Međutim, ti ljudi su uspjeli. U smislu su preselili na istini. Pa kada neko nekoga zatvori, u zatvor. Radi istine. I on ustraje na istinu. Iako je, znači, izložen tiško raznim e, udarcima. Čovjek ustraje, nakon toga preseli, on je uspio. On je uspio kod Allah Tebare Kotala, je preselio na istinu. Međutim, da je popustio i da je izašao i da je ostavio, kao što danas načinat ljudi misli kada dođe, znači neka teška situacija, fitna, pogledajte što se dešava i kod nas u Bosni sudje. Pa čim malo zagužva, poče da popušta u vjeru. Brada, ženi ili nikad, ili malo ovo, hajde se malo ja prilagodimo. Neće biti iskušenja. Iskušenja će biti. Iskušenja su uvijek tu. I iskušenja pogađaju vjernika i nevjernika. Međutim, mala tim iskušenja, pokažemo i svoje savršene mudrosti, iskušava robove ko će biti ustrajan. Znači nije izlaz da ti popustiš u vjeri, nego izlaz da se sirru ila Allah. I pribjegnite Allahu te bareke na tavu. Evo da bježniš iz te teške situacije tražeći olašice, nego ti u toj situaciji pribjegni Allahu te bareke na tavu. Jer kako smo kazali, od svake stvari od čega se čovjek plaši i boji, od nje bježi, dok od Allaha kada se plašimo i kada od njega strahu, strahujemo, u isto vrijeme njemu pribjegavamo pogledajte. Od Allaha srđenog njemu pribjegava i nema izlaza i pomoći osim od strane Allaha te barike vatala. Što budeš pokorni, ili će te Allah džema džavaluhu olakšati, izvati se teške situacije, ili će te još podariti iskušenja, kako bi svoje deređe bile što veće u džennetu. Kako bi svoje deređe bile što veće u džennetu, na tvojom saboru. Jer za sabor nema nešto što je definisano kao, e, kao nagrada, nešto veliko koju će nagradu Allah te bare to tada podariti onima koji budu sabudali na njegovom putu. Ovdje su vjerovjesnici. Da li je postao jedan vjerovjesnik da nije naišao na iskušenje? Ne jedno iskušenje, mnogo je iskušenje. Pogledajte i u Bale i Svatu Vasalam. Šta je supraži? Na, od Allahovi, najodabraniji robova, od poslanika, sve što se prolazio. Pa pogledajte i na poslanika Muhammeda, ali i Svatu Vasalam ali Allah Đelešanu će sve uvešati nagrade. Ne samo za poslanicu koju su imali, što su dostali poslanicu, nego na svemu onome što su krpjeli u dostaljanje iste te poslanice i u strane sa pravom put. I zato nije izlaz kada dođu belaje i nedače da bježiš od Allaha te bare kiletala, a u stvari ovo se može opisati kada već počne da bježiš i sve sve vezno bježi od Allaha te bare kiletala. Ostavljajući njegove propise nego ti pribjegne toj situaciji Allahu Subhanahu wa ta'ala da budeš još bolji, još odani, još pokorniji Allahu Tebarek wa ta'ala rob. I samo u tim situacijama mi ćemo, mi ćemo uspjeti. U drugim situacijama nećemo, niti može moć utilati Allahu Tebarek wa ta'ala pomoć i tam suru vlahi i surukum. Ako Allah pomogne, to će vas pomoći. U smislu, ako vi budete izvršavali Allahu Tebarek wa ta'ala propise i naredbe, zabrana se kvalili, tome pozivali, druge upućivali, Allah će vas osnažiti, Allah će vas pomoći i kad je sigurno Allah se bare kretala pomoć na vaše, na vaše Zatim kaže Imam Kurtobi, الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. A oni koji vjeruju, oni se bore na Allahom subhanahu wa ta'ala putu. وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ طَاغُوتِ A oni koji ne vjeruju, oni se bore na putu taguta. Pa kaže Allah Đelešanuhu, فَقَاتِلُوا أَوْلِيَا شَيْطَانِ I vi se borite protiv protiv pristalica šeitanovi. Protiv svih pristalica šeitanovi. Pogledajte kako Allah šan podučava podučava umet. Zatim kaže, inne kejde šeitani kane da'ifa. I zaista su spletke šeitane slabe. A ovaj ćemo ajet stati razumijeti kada budemo navodili govor imama Ibn Taymiye i Ibn Qajima. Samo se znači poziva šeitan i kakve su njegove spletke. I zašto se čovjek treba bort na Allahom te barek ili tala putu, a ne na putu znači šeitana i njegovih njegovi sredbenika. Treća ili treći put koji proizilazi Allahom te barek ili tala imena El Gharib, jeste da Allah te bareke ve ta'ala pomoće doći u onome trenutku kada muslimani upotpune svoj iman. Kada muslimani upotpune svoj iman. Tako može biti musliman, može biti vjernik. Da li su vjernik potpunog imana i to je kod Allaha te bareke ve ta'ala. Sve što više, znači radiš dobra djela, sve što više izvršavaš Allahove narade, zabrana se koneš i potpunijeg imana što više kaškaš u ovim stvarima koje ste naređene, zapostavljaš i tvoj iman nije znači na onoj da ređi na kojoj bi trebao biti kao pravi istini i vjernik. I vidjet ćemo šta kaže na temije, šta kaže na kajim zbog toga. Kaže Allah te bareke ve ta'ala ono, i ovim ajetima treba da razmislimo. Čovjek kada priđe Kur'anu sa tadaburom, promišljanjem, razmišljanjem u kur'anskim ajetima, može doći do njih fajdi zbog čega je Kur'an i objavljen. Kur'an i objavljen slučaj na pamet. Da je bio naređen da se nauči na pamet, da sad bi prvi koji su ga učili na pamet. Svi ashabi. Ali je naređen da se promisli, da se razmisli po njemu. Jer jedna tako može doći do onih e, koristi na koju ukazuje Kur'an i one, one stvari koje kaže Vata Barek Vatana Odan. A samo znači puko izgovaranje kuranske riječi i učenje i hipzanje, bez da promisliš razlog, zato ćeš vidjeti danas ljudi puno uče Kur'an, ali nemaju znači u praksi ono što uče Kur'an. Mada mi nismo protiv toga, treba da učiš jedno i drugo. Ali u suštini vidimo da danas ljudi više daju pažnju, posvećuju pažnju, učenju, na pamet Kur'ana, nego razmišljaju, promišljaju kur'anskim naredbama. U ovom ajetu Allah što kaže وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُ الْأَدْبَارِ I da li je danas ovakva situacija? Allah što kaže, a ako bi vas nevjernici napali, ako bi vas nevjernici napali, oni bi u tom trenutku krenuli lijeđa od vas. Bježići. Zatim Allah ono što kaže Sum da la jeđidune uvijan vala nasira. A nakon toga ne bi našli niti zaštitnika, niti pomagača. Pogledajte, ako bi vas napali nevjernici, u istom trenutku bi podjegli. Okrećit ću vama leđa. I tada nakon toga ne bi našli niti zaštitnika, niti pomagača. Zatim kaže Allah što sunnet Allahi lati kad halet min qablih i to je Allahova odredba sunnet Allaha te barek ve taala koji su otkrio od uvijek. Zatim kaže nakon toga: "Wa lain tajida li sunnati tabdila." I ti nećeš naći u Allahi odredba da se pomijenja. Znači uvijek su sunnet Allaha te bareke ve taala isti. Da li je danas istina? Odnosno, da li ovaj ajet u ovakvom značenju može se spustiti u današnju situaciju u Mekanu? poslanika sa sebe. Kada bi vas napali, Znači, ako bi slučajno nevijenik odlučio se napadno sa skupinom vas kao muslimana, u istom trenutku bi okrenuo lijeđa, bježeći od vas. I ne bi naši, niti, znači, niti, neko ko će i pomoći, niko će i zaštititi. I to je Allahova odredba od uvijek. Od uvijek. Je takva. A Allahove odredbe se ne mijeljaju. One ostaju. Ovi ajnci su upućeni i kazani isključivo vjernicima potpunog imana. Pravi istini vjernicima. Njima su upućene riječe Lata Bareke Vatala. Ako vas napadnu, i ako vas nevjernici napali, odmah bi okrijeli lijeđu od vas, bježeći. Znači, Allah će vam se obraćati istinim pravim vjernicima, potpunog imana, koji su zaista poznali te Tebare i Kvetala, je Allaha Subhanu Vatala, ako kako on Subhanu Vatala traži, traži od njih. Zato, kažemo danas koliko se budu muslimani trudili da ojače i osnaže svoj iman, da se što više tebe i Allah subhanu wa ta'ala i propisima i sprovode svom životu, a da se klone u potpunosti griješenja i šetan ovog puta, moći će da doživjeti plodove ovog kuranskog ajeta. Sada će nevjeti sa prošle vjernika. Međutim, što muslimane budu više stagnirali u svojoj vjeri, ovi će biti sve snažniji i sve jači. I danas je najbolje, znači, <laughs> pojačeno stanje ovih kuranskih ajeta, znači današnje situacije u svijetu, što se sve dešava. Da li se iko danas plašio muslimana? Da li se sve plašili muslimana kada su napali, znači, muslimani na ovim prostorima? nisu, nego su ušli tako silno, da kažemo, tako moćno, da su pomisli, kako vidimo, i ono što se pronašlo, da u par dana za gospodare Bosna. Osmane unište, popiju, procjera i slično. Međutim, pogledajte, Allah pomoć dolazi kad, kada se čovjek vraća svoje vjere. Koliko se muslimani tog vrata vratio vjerala i osnažio. Danas imamo muslimani u Egiptu sve ono što se desilo, znači prije i nakon i dolazko novog pjesnika i ovo sve što se dešava vraćanjem, e, vjeri, učenjaci stalno pozivaju, znači na vraćanje potpunosti vjeri, na suđenje po šarijatu, po zakonom koje je Zalata Bareka tada objavio sa kojim je zadovoljan. Kako se narod vraća tome, Allahova pomoć im dolazi. A sve još nisu potpuno vratili. Zato još uvijek problema imaju. Razumijete? Ali pogledajte u onom domenu kojem su oni vratili koliko sad uživaju plodove, plodove blagostanja od strane Lase Bare Kvetana. Tako i mi koliko smo se vratili u toku rata, muslimani ovdje da živjeli u ono što smo živjeli. Prije svega 200.000 mrtvi, ali nakon toga nema rata, stao je rat, znači došla je sloboda, možeš učiti, možeš izučavati, možeš pozivati, sloboda dave. Pogledajte samo literaturu, koju danas posjedimo mi ovdje, na našem mjestu. Prije svega, Kur'an, prijevod o značenju u svakoj kući. To je jedna velika blagodat. Prije rata, koliko ti je trebalo novaca da izdeš da kupiš jedan Kur'an. Zatim, nešto što je jako bitno, tefsir, i to ne bilo kakav tefsir, nego je bilo tefsir. To je god stio mogo je doći do primjerka. Jel, ko se potrudio. Zatim, Sahih Buhari, tri djela koja su jako bitna da bi shvatio svoju vjeru. Kur'an u prijevodu značenja, jer onaj koji ne pozna arapski jezik, kako će shvatiti ono kaže traži od njega, znači prijevod značenja, zatim tersije, pojašnjenje tog značenja, i zatim imaš sahih Buhari sa pojašnjenjem također. Pa nakon toga, Muslim, pa nakon, nakon toga Ebu Davud, Tirmizi, imamo znači Dumaž, i druge zbirke koje, odnosno ne saji, pa od Akide, znači od onih mali brošura do velike brošura, od, do kapitalnih dijela, pa imate knjige Ibn Kremije, Ibn Kajima, zatim određeni alima, sve to danas je blagostanje, koje, pogledajte te mudrosti, El Hakim, dao ti je nedaču i belaj na ovim prostorima, a na kraju i ovo su plodovi to da što se desilo. Da imaš slobodu da pričaš, da pozivaš, pojašnjavaš. A da je stari 90. I nakon 90. još 20 godina od komunizma, što bi danas bilo muslimana na ovim prostorima? Ali je žrtva bila ta, 200.000 mrtvi. Da bi se osvijestilo nešto što je to svijetko, i inšalo osvijestilo se mnogo višim i veći broj ako u narednom, narednom periodu. Ali pogledajte, kad čovjek malo stati i razmišlja o kuranske ajete, on su udarili zato što su vidjeli smo su ajde jaki, mi su jaki u svojoj vjeri. Da su bili jaki u svojoj vjeri, Allahova pomoć ne bi izostala. Došla je odmah na početku. Došla da Allahova te bari to tada pomoć na početku. I kako? Zbog čega to crno to ćemo kazati iz govore jednog kajma ima taj mija. Kaže ima taj mija rahmetullahi. Nevjernici će dominirati muslimanima. Pogledajte onog trenutka kada se muslimani odaju griješenju. muslimani na ovim prostorima u kakvom se halu bili, Allah samo zna. Mi ne znam, aj ne znam, a znamo u kakvom su halu bili 90. I ne vjerim se dominirati. I šta je, komunizam je dominirao na ovim prostorima. Koliko godina? 50 godina. Zbog hala muslimana i slabosti muslimana da su bili snaži jači, to se ne bi desilo to se ne bi desilo. I danas u svijetu, gdje god znači su na muslimane, udarili su zbog toga što su muslimane dali griješenje. Kada pogledamo pad Hilazeta, zbog čega je pad Hilazeta doživio, znači to to što je doživio, zbog griješenja muslimana. I njihovi badara, i njihovi namjesnika, i njihovi pozivača koji pozivaju i obješavaju istinu, i oni obični masa da ne pričamo, znači kako su oni dalazeta bili. Pa su bili lahak plijeni, i šeitanu i kome i znači sredbenicima, sredbenicima šeitana. Zatim kaže Matelje Rahmetovali. Kaže, sve to prouzrokuje ili prouzrokovalo je slabost njihovog imana. Znači, dominacija nevjernika na dvije rincima je prouzrokovo tvoj hrvi slab iman i moj i njegov i slično. Naš iman, što slabi, ah i mi smo sebe da drugi dominiraju muslimanima što budemo mi jači i snažniji, što mi budemo jači i snažniji i bit će jača vjera na ovim prostorima. A drugi će što neće tek tako lako, znači napasti i na čast muslimana i na vjeru, i na vjeru, znači samo vjeru i islamu. Zatim kaže, onog trenutka, gdje je izlaz, i do teme kaže, onog trenutka, kada se muslimani pokaju, kada iskreno učinete u Allahu te barek i i upotpune svoj iman, uzvišeni Allah se barek i vatala ih pomoći. Zašto je bilo da će nam meta nasru Allah? Pa kada, gdje, kada će vatala pomoći? To su kazali u ovom trenutku kada svugdje nema izlaza. I za nas muslimanima, gdje je Allah da nas pomoći? Šta je muslimanima radi? Pogledajte situaciju u svijetu. Zar je to gospodar koji mi vodimo, koji mi obožavamo? Da tek tako nas prepusti neprijateljima. Allah je našanio sve objasnijem poslao im knjigu, poslao im, znači, poslanika koji je mobilni, jasno, poslanika koji jasno pojasnio jasnu knjigu, koja je isto tako mobilni, od gospodara svjetova koji je el mobilni, još jedno ime, sve je el mobilni. Sve jasno, međutim, gdje su oni da, pa, da e, pouku uzmu, da čitaju, čitavaju, da razmišljaju. Onaj koji je naučio Kur'an, samo nastavljaju tek tako, bez da je značajen shvatio, kakve koristi imati taj će prvi biti taj koji će klimati glavom pred onim koji budu tražili, znači, od njegaša da se ponaša kako oni hoće. I vidimo danas u svijetu kako takvi prodaju, kako takvi prodaju i vjeru, i državu, i narod, i sve. Ali onaj koji promisli i razmisli o kuranskim majetima i zna i na pamet, a sam neće se kako znači da glavu svoju spusti pred, pred onim koji žele važa učiniti muslimanima na bilo kom mjestu svijetu. Znači, neprijatelja Islama ima puno, ima mnogo. Izlaz i pojašnjenje nam daje, znači, Ibn Taymi rahmet, rahmetulali. Kaže, kuranskim ajetom dokazujući, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Nemoj da popuštate. I nemoj da se žalostite. vi ćete biti pobjednici kad? To nije Allah Đešan stao. Vi ćete biti pobjednici. In kuntu mu'minin. Ako istinu budete pravi vjernici. Tada će doći u istinu Allah Tabarik wa ta'ala pomoć kada budemo iskreni vjernici. Zato kaže poslanik Alesu Atu wa ta'ala no srcu potpomogao sam sa strahom protiv neprijatelja na mjesec dana hona. Zašto? Poslovnik sam sada bio najbolji, najodbraniji, znači, najodbraniji roba u Alote Bare Kvetala. Najvećeg, najpotpunijeg imana. Pod pomognut sa mjesec, sa strahom na mjestu dana hoda. Strah koji Allah Đelešan uljeva u srca, neprijatelja. I neprijatelja, iskreno, vjenika se u iskreno plaši boji. On ne bi trebao smisla se plaši. Jer zašto se on plaši? Zato što želi loše muslimanje. Zato treba se plaši. Ali onaj, imaš i među njima koji se jednom je što se dešava. On ne bi trebao se plaši vjernika, jer vjernik mu prilazi sa dobrom, sa hajrom, sa srećom, dunjaličkom i ahiretskom. Ako prihvate ono što mu vjernik pruža i daje, zaista će uspjeti na dunjaluku i na ahiretu znači te stvari ne treba se plaše vjere i muslimana i njih sredbenika. Međutim, danas ima puno oni koji se bore protiv vjere. A muslimanu, nakon pogledate mekanskom periodu, u medinskom periodu, Allah što kaže, e sad se dozvoljava vama da se branite. I da vodite borbu s tim. Kad se rečeo, kad se snažio, slično, sad vam se dozvoljava, znate, da se branite, što znači nije bilo, e sad vi njih napadajte, nego se branite. Jer nam kaže sala, čovjeka ti sala, sala što bude protiv vjere Islame i, i, i, i njenih sredbenika. Što je znači ovdje slučaj. Ali u biti ne bi trebalo da se plaši da se boje, jer ono sa čim dolazi, dolazi nešto od gospodara svjetova. Nego njih zoveo šetan, zoveo šetan sa strasima, sa šubhama, sa svim mogućim znači, sredstvima. Jako je teško znači, liječiti takve, takve, takve osobe. Zatim kaže, pogledajte drugi Kur'an sad koji sebe e, navodi ovdje. Evo lemma asabat hum musibetu kad asabtu misleiha. Sad kada vas je zadesila nedača, prije toga ste vi njima nanijeli dvije nedače, kaže vam zašao. Zašto navodi ovakav početak kuranskog ajeta? Kultum enna hada. Kazali ste u cilju, zašto sad ovo? ko su ti koji izgovaraju riječi? Enna hada. Ashabi poslanika ali izvatu Gdje su kazali? Na danu huda. Kada je zadesila nedača, Allah što naziva nedaču, oni su u tom trenutku kazali, zašto sad ovo? I vidjet ćemo kako Allah što pojašava. Kul huwa min indi evu pusikum. I ti njima reci, to je od vas sami. To je od vas sami. Ovdje vam naziva nedačom da su u tom trenutku oni to kazali. I ukazuje na nešto što su oni prije toga nanijeli štetu i nedaču njima dva puta više. Kada? Znači tog dana na uhudu muslimani su doživjeli šta? Desilo se 70 mrtvih muslimana koji su pozvali preselu. A Allah ukazuje prije toga se vi njima duplo više nanijeli štete. U kom smislu? na Bedru muslimani su ubili koliko mušnika? 70 i 70 njih zarobili, duplo. I sad, nakon svega toga, govorite, kaže, a zašto sad ovo? Otkud ovo to da se dešava? Da mi dođemo poraz. Pa kaže Allah što vam poslaniku, reci to od vas sami. To što ste vi učinili. Zatim kaže, inna Allahe ala kulli še'in kadija. A Allah žele želalo je samo moć. Uradi što on sabari koji te vam podarila je pomoć gdje i pobjedu na Bedru. Danas se doživjeli poraz. Zbog čega? Od vas. Od vas sami. Kako od vas sami? U Fesiri kažu, ovo danas što se desilo od nedaće i problema jeste zbog toga što ste učinili neposlušnost poslaniku Muhammedu Ali Isra'atu Veselam. Kada mi je kazao, da se je strijelci vas kazao da ostanu na brdu, to oni su se povukli nakon toga zbog te neposlušnosti su doživjeli poraz u kojem je stradalo 70 ashaba poslanika sa Allahu alaihi I Allah ukazuje da je to zbog vas sami, zbog čega je došlo ste pogriješili, zbog vaših grijeha koje ste učinili. A grije koje ste učinili ne poslušao sina, to je govor jednog kresa na drugim upecira. Znači, zbog jedne poslušnosti prema poslaniku alaihi sallatu su doživjeli to što su doživjeli. Što mislite da nas učinimo, onaj, zaslužio da dožive u današnjem periodu. Koliko, znači, samo zabrana e, krše od strane Laha Tabare Kvetala, koliko malo, znači, izvršavaju ono što Laha Tabare Kvetala traži, traži od njih. Zatim, no kaj na Ahmetullah Ali kaže, onog trenutka, kada muslimanima opadne iman, to jest kada se stanje njihovo vjerovanje, iman kada u se kuna vjeri da raste i opada. Opada čim počneš dati grijeha, čim radiš dobra djela pokornost, Allah te barek od tela ima raste. Da si sve pohitni, sve više, više, više, više, činiš dobra djela. Čim počneš stagnirati, tvoj iman opada. E, to je ta situacija. Kada muslimanima opadne taj iman. A danas je stanje umeta, znači jako, jako loše po pitanju, po pitanju imana. Tada će se njihovi neprijatelji okomiti na njih u tom trenutku. Zatim kaže, odnosno to je, imaće priliku da vladaju njima. Kad se musliman odaje zriješenje, da postave iman i dobra djela, dobra djela su ono što im poveća, većava iman, tada će ne, neprijatelji islama ili nevjernici imati priliku da upravljaju vladaju muslimanima. Što da znači, svima jasno. Kaže onoliko koliko je njihovo vjerovanje oslabilo. Znači, domeno njihovo vjerovanje, koliko ima pao kod muslimana, toliko će drugi vladati njima. Nakon toga kaže, jer sami su omogućili neprijatelj, dali su mu prostor za dominacijom, ostavljajući pokornost uvišenom Allahu Tebareke Što znači ovaj kur'anski ajet, kul huwa min indi anfusikum reci to je vas sami, vi ste zaslužili, vi ste sami to učinili. Mi sami smo učinili, i umet poslanika Ali Pasa da sam danas sami učinio da drugi dominiraju njim, upravo što su ostali pokorili sa lavete bare kilatala, a odali se griješenju, a odali se griješenju. Kada poprave ovu stvar, Allah subhanahu wa ta'ala će podariti preobrat. Podarit znači da umet iskreni vjernici upravljaju, zato da ljudi koji vrlo malo se nas prati, već počne hilata. Ne možete kako je hilata doći. Pa vidite, kad čovjek rano priđe kuranskim ajetima i, i, i pojašnjena od strane učenjaka kako su pojasnili, vidjet ćeš gdje živiš, vidjet ćeš šta si, vidjet ćeš ko si i vidjet ćeš svoje mogućnosti, sve sve što možeš učiniti. Razumijete? I zatim se iz ovakvih predavanja ne moraš ti ukazivati na ovo ono, vidi pogrešan pristup jedne strane ili pogrešan pristup druge ili pogrešan pristup treće. Nema lijeka na pogrešnim na Lijek je u Kur'anu i Sunnetu posle. Ali, da nas ti kažu Kur'an i Sunnet, mora biti Kur'an i Sunnet na svatanju, razumijevanju Sunneta. Zaista pravi, istini, e, naši e, prethodnika koji su bili prije nas, od Ashaba pa do današnjih dana. Najim se trebamo, kako su liječili, takve probleme. I vidite kako idu teme liječi. I naš to ukazuje. Jedna kaže, uzi sablju, boli se, to je izlaz. Jer je džihad vrhunac islama, jel? Nema sumnje. A kad dolazi sablja, kad dolazi taj vrhunac, pogledaj kako je stanje umeta. Sablja ne može vratiti iman u srca čovjeka. Razumijete? I kad čovjek prilazi ovim tekstima, znači, na razmišljanje kako su baš pojasni učinjaci, onda vidi metode i stranosti u samoj dani prezentiranju i pozivanju drugih na islam. Zatim kaže nakon toga, pa to ću navesti poslije. Sada ćemo opet još neka tade, rahmatullah ali, kada je citirao Kur'an sjajet. Allah što kaže, innama zalikumu šeitan, يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين ne samo on sam o sebi, nego i sa svojim pristalicama. Unosi im strah u srca vjernika. Allah što on kaže, nemojte se njih bojati, nego se plašite mene ako ste u istinu vjernici. Šta kaže kad tada u našem kuranskom razlogu? Kad šeitan čini da vi u duši osjećate pristalice njegove veliki, moćni, snažni. To je njegov posao. Na mi u srcima strahujemo od njih. A ne smiješ strahovati od njih, moraš strahovati od, od Allaha tabareke, tabareke wa ta'ala. Kad zbog toga uzvišeni kaže i ne bojte se njih, nego se bojte mene. Uzvišeni Allaha tabareke, tabareke wa ta'ala. Pa kaže, kada je kod čovjeka vjera jata, a ti ima njata, ahi. Nakon toga kaže, iz njegovog srca nestane straha od šeitana i njegovih sredenika. Znači, kad te bude ima njak, nije se bojati toga ali ćeš uvijek pravilno djelovati onako u skladu Kur'ana i Sunnata, ali neće ti strah, neće biti strah. Znači, ne mora danas biti situacija čovjeka koji je svjesta vjere i propisa, ako nije aktivan u nečemu, što drugi misle da je aktivno, da treba djelovati, on ne, nije na djelo na takav način, da se on plaši nije. Ne, ne mora to znači. On se ne plaši takvi, ali u isto vrijeme radi u skladu Šta mu nalaže Kur'an i Sunnet i praksa od sahaba poslanika Ali Isra Tlaskova? Kako treba djelovati? Nekad je tvoje djelovanje da nije pokazate da se ti plašiš nijako ne pričaš nekako. Što može biti uopšte, to je baš pravi pokazate da se, da se ponašaš onako kako treba se ponašaš. Ali u tvojom srcu ne smije biti straha, ne smije se plašiti neprijatelja Islama, nikada, nikoga, osim uzvišnog Allaha Tebare Kvetara. Taj strah ne smije uopšte tvoje srce. Allah traži od tebe da ga nemaš, da ne postoji takav vrsta strana. Zatim kaže, isto tako, da da kod čovjeka vjera oslabi, strah od i pristavica postaje jače. Zato oni naš koji se boje nevijenika i neprijatelja islama, to su samo one osobe čije ima, znači počeo da opada ili ga nema. Ili, znači počeo da opada manje su manje, ima koji ga nema. Pa se plaši šta će pamati sve vada, hoće biti zadovoljni, neće biti zadovoljni. Sve mogu ovako da nam, mora njih pitati, znači, nema toga. Vjera mora biti takva da se plaši samo Allah za barek i otela i nikoga više, i nikoga više. To ti je glavno. Međutim, to ne smije da učini ili da a, e, pružim koje kod sebe da uradiš nešto što je suprotno kod Ajme Sunnetu. U svom mjestu, u svom prostoru, gdje djeluješ. Ne moramo ići u detalje, ali jasno naša ciljama ne smiješ učiniti neku pogrešku zbog koje će drugi odgovarati za hit. Razumijem? Pa da ti, ti pokazuješ, dokazuješ, ti se ne bojiš neprijatelja Islama. To se ne traži od tebe. To kad se bude tražilo, tada će se kazati, a to se ne traži od tebe. Od tebe se traži da budeš pravi vijenik, iskren vijenik i na tom putu se nikoga ne bojiš, osim Allah subhanahu wa ta'ala. I da djeluješ u skladu Kur'ana i sunata kako je poslanik Ali Fatu Osevam se obhodio prema neprijateljima Islama u Mekanskom periodu, a kako se obhodio u Medijskom periodu. Kako se obhodio prema onima sa kojima ima ugovore i sa onima koji nije ima ugovore. Razumijete? To kada analiziramo, kada vidimo i kada služimo ove kuranske ajete u smislu shvatanja razumijevanja, značimo kako da se vladamo, da se ponašamo i našem društvu, na našem mjestu, ovdje na, ba na Balkanu. Zatim kaže Ibn Kajim uzvišen je jasno kazao da čovjeku nesreće i razgledanje njegovih neprijatelja prouzrokuje njegovo griješenje. Znači, ne da će nesreće koje te salaze, koje te pogađaju, ili da moć imaju oni koji su neprijatelji vjere Islama, je prouzrokovalo tvoje griješenje. I ovo se ne može vratiti. Zato učenjaci kažu, ako mislimo da se pokajemo, ako mislimo da vratimo, e, da Allah Đava Đavano bude na našoj stranu svi nas pomogne, moramo prije svega da mi pobjedimo unutarnjeg neprijatelja. A zatim nam neprijatelja. Unutar, koji je to? To je šeitan, njegove vesvese, njegove strasti, njegove šubhe. Da budeš ja, da budeš tu pobjednik tek nakon toga kažu moćeš pobijeti svog otvorenog neprijatelja. Što znači da su pogrešne metode da danas mi pokušamo liječiti nešto. Protiv otvorenog neprijatelja niste izliječili šta? Ti nismo pobijedili unutrenjeg neprijatelja. Šetana, njegove sve se njegove. Znači danas se pozivaš, pričaš na svoju usta. Ono što ljudi vole čuti i što je lijepo. Međutim, kada obješ tamo, prepušta se griješenje. Šetan te savladava, šetan te zavodi, šeitan se odvraća. O, na to vlada, jel, razumijete? Nisi ga pobjedio, ahi. Kada njega savladaš, pa vlada ćeš i ovog vanjskog nečetelja. I ovo su svijelce od koga? Ovo su svijelce od velikana umeta. Velikana umeta. Znači, ne možemo mi postaviti, ne možeš otak jednom da liječiš, da dolaziš. Sad pa pogledaj ovaj kuranski ajde, Allah šan kaže. Da bi shvatilo o čemu govorimo. Kaže Allah šanu, فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم Kaže Allah Želešanu i nemojte popuštati kada ste snažni i kada ste jaki da pozivate u primirje. Nema primirje kad si jak, kad si snažan. Wallahu ma'akum. Allah je na vašoj strani. Allah je uz vas kakav je pogrešan pristup ovom kuranskom ajetu, da ga uzmeš tek tako da ga sad plasiraš i kažeš nema primjerja s njima, i u kom slučaju Allah je s nama. Idemo, naša veša. Jahi, nego kad se izgradi umet, kad se izgradi generacija koja može sad u tom trenutku, tada u tom trenutku Allah je nakon. Allah je sam, Allah je uzvan, Allah vas neće ostaviti. Allah je nasiren na sir, al-garib, tako dalje i tako dalje. Što znači, kada su muslimani jaki, kada posjeduju vlad, kada dominiraju, kada nema primjera, ne vlah ide širiš din, vjeru, dostalja že tamo je priječan se dostali. Međutim, kažu učenjaci mu fetir, vratite na tafsire pa ćete vidjeti. Kažu, u odnoj situaciji kada muslimani su, su stagnirali, kada su drugi iznad njih, tada vladar muslimana gleda kako će se dogovoriti, a da bude na korist muslimana. Tada idemo primiri, razumijete, postavljeno jače i znači u tim situacijama. E, s ovim ajetom možemo spati situaciju umeta danas. I ajetima koje smo mi citirali prije toga i pojasni kako su stati jednu krajinu u temije i ostali učenjaci umeta. Što znači, da sam kada pristupaš učenom i analiziraj određeni ajeta, možeš otići u stran putiku. Ako ne uzmeš od onih koji su učeni u smislu pojašnjenja toga, pa da vidiš gdje je zaista danas problem umeta. U čemu je problem umeta? Nije problem umeta što smo ostali borbu na lažnom putu. Problem umeta je što smo ostali din, vjeru. Ovo je samo jedan ogranac vjere. Jedan ogranac vjere. Umet je ostali mnogo toga što prouzrokuje da ovaj vrh islama na kraju djeluje. Kad nemaš ovo što je ispod, kako ćeš djelati što je iznad? Što je vrhunac islama. E kad ovo popijemo ispod, doći će ovaj vrhunac. I doći da znači, doći je himate, doći je stvari. Zato kada uočimo problem, onda se fokusiramo na taj problem, kako ga riješiti, kako, kako druge poznati. Znači, problem je u imanu i slabost imana koje treba danas riješiti musmane vraćati, vraćati, vraćati. I završimo kuranski ajeto, djelaš na kažu suri Mukmin. Fasbir. Inna wa'da Allahi haq. I budi strpljiv. Zaista je Allahovo obećanje istina. Wa stagfir li zambik. I traži oprost od Allaha te bareke, te bareke wa ta'ala. Wa sabbih. I hamdi rabbik. I svoga gospodara veliča i slavi. Bila aši i vali izkar. Ujutro i navečer. Svojim riječima ću, znači, cilj budi strpljiv. Zaista je Allahu obećanje istina. Traži oprosta za svoje grije. Traži oprosta. Allaha veličaj u istrednje reči. Budi strpljiv. Allahu obećanje istina. A sad molim Allah te bare kao tako da oprosti meni i vama, da nas uputi na pravi put, da opet stavim od smana, pa gdje oni bi, pa neko, hanti kešabara, ilahi, ilahi, ilahi, ilahi, ilahi, ilahi, ilahi, ilahi, ilahi, ilahi,